บุ๊กทูหกสิบ εξήντα 60. ที่ธนาคาร στην τράπεζα Στην τράπεζα. ผมต้องการเปิดบัญชี Θα ήθελα να ανοίξω έναν λογαριασμό Θα ήθελα να ανοίξω ένα λογαριασμό. นี่คือหนังสือเดินทางของผม Ορίστε το διαβατήριό μου Ορίστε το διαβατήριό μου. และนี่ที่อยู่ของผม Και αυτή είναι η διεύθυνσή μου Και αυτή είναι η διεύθυνσή μου. ผมต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของผม Θα ήθελα να καταθέσω χρήματα στο λογαριασμό μου Θα ήθελα να καταθέσω χρήματα στο λογαριασμό μου. ผมต้องการถอนเงินจากบัญชีของผม Θα ήθελα να κάνω ανάληψη από το λογαριασμό μου Θα ήθελα να κάνω ανάληψη από το λογαριασμό μου. ผมต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี Θα ήθελα να κάνω ενημέρωση του λογαριασμού μου Θα ήθελα να κάνω ενημέρωση του λογαριασμού μου. ผมต้องการแลกเช็คเดินทาง Θα ήθελα να εξαργυρώσω μία ταξιδιωτική επιταγή Θα ήθελα να εξαργυρώσω μία ταξιδιωτική επιταγή. ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ครับ Πόσο είναι η επιβάρυνση Πόσο είναι η επιβάρυνση? ผมต้องเซ็นชื่อที่ไหนครับ Πού πρέπει να υπογράψω Πού πρέπει να υπογράψω? ผมกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมัน Περιμένω ένα έμβασμα από Γερμανία Περιμένω ένα έμβασμα από Γερμανία. นี่คือเลขที่บัญชีของผม Ορίστε ο αριθμός του λογαριασμού μου Ορίστε ο αριθμός του λογαριασμού μου. เงินเข้าหรือยังครับ Έχουν έρθει τα χρήματα Έχουν έρθει τα χρήματα. ผมต้องการแลกเงิน Θα ήθελα συνάλλαγμα Θα ήθελα συνάλλαγμα. ผมต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ Χρειάζομαι δολάρια Αμερικής Χρειάζομαι δολάρια Αμερικής. กรุณาขอแบงค์ย่อยครับ Παρακαλώ δώστε μου μικρά χαρτονομίσματα Παρακαλώ, δώστε μου μικρά χαρτονομίσματα. ที่นี่มีตู้ ATM ไหมครับ Υπάρχει εδώ μηχάνημα αυτόματης ανάληψης Υπάρχει εδώ μηχάνημα αυτόματης ανάληψης. สามารถถอนเงินได้เท่าไหร่ครับ Πόσα χρήματα μπορεί να βγάλει κανείς Πόσα χρήματα μπορεί να βγάλει κανείς? ใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้างครับ Ποιες πιστοτικές κάρτες μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς Ποιες πιστοτικές κάρτες μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς?